Biciclado sparas carbondioxidon. Ec se oni consideras ciuin en aerigoin, ciui estas causitai de productado, prisorgado cae forzorgado, biciclado causas considerinde malplida en aerigoi de carbondioxido ol veturado per automobilo. Averagia homo kiu por sia i veturo i de automobilo al biciclo tiu sparas per tio 3,2 kg in da carbon dioxido en tago tion el calculis internazia esplorista te amo interalie el enquetado de pli ol 3800 personoi el sep europai urboi Plei multai pied iratai voioi longas gis du kilometroin. Quin kilometroi estas prefere veturatai per biciclo, cae dec kilometroi estas distanzo por uso de pedeleco. Tamen plei multai voioi de tiui longezoi estas realigatai per automobilo. Cae ce mal longai distanzoi la automobiloi ec causas plida en aerigoi pro la malvarmae startoi. La en aerigoi de carbon dioxido reductigas je dec quar procentoi por ciu croma biciclado, ca je sestec du procentoi por ciu evitita automobila veturado. Tiain ec conoin la politico pri trafico devus consideri opinias la esplorista te amo. La supposo che biciclado au piedirado causas malplida en aerigoi de carbon dioxido ol la sin movo per motora veturiloi ne estas nova. Tamen, laula opinio de la esploristoi, oni ne suficies ciis Kiom da varmdomae gasoi, sub considero de diversae factoroi, estus pareblae. Por forigi mancoi de gis nunai studagioi pri la efico de sin movai manieroi, lau ili interalie gravas analisi la distribuon cae la consiston de la rigoi compare lau trafic rimedoi. Cetio gravas compreni cial, kie, kiam, cae ie distanzo sin movas homoi. Molta studajo sin apogas sur analizo de la potenzialo pri reducto de en aerigoi per la disvolvo de hipotesa scenaroi pri la reducto de riscoi. Al ili tamen mancas ofte empiriai pruvoi. Crome plei multae studajo i pri unuopa urbo, regiono, aulando. Citie oni consideris homoin el Barcelono, Antwerpeno, Londono, Örebru, Romo, Vieno, cae Zuricho. Plua manco de studagioi estas laula esploristoi, che ili temas nur pri en aerigoi de carbon dioxido el la fina consumo. Citie oni consideras ancaula en aerigoin el la productado, prisorgado, cae for de bicicloi, cae crome ancao de batterioi, cae motoroi de pedelecoi. Al donai corpai activezoi, povus conduci al shangioi de sin nutrado, cae tiel same al shangitai en aerigoi de carbon dioxido. An cause oni consideras cion tion, la en aerigoi e la biciclado, por veturita kilometro povas sumigi al mal pli ol decono ol tiui el persona automobilo, scribas la esplorista te amo.